Drahí přátelé, milí bratři a sestry, ja vás zdravím u druhého dílu našeho vyučovania nebo eh, zabývaní se zjevením Jána, výkladem knihy Zjevení Jána. Za sebou máme od eh, prvního verše, eh, kdy sme začali vykladať zjevenie Jána v biblickej škole, až do 5. kapitoly sme sa tým zabývali v biblickej škole a už na minulým e, setkání sme řešili po sedmi zborech pátou kapitolu, kde je e, trún a za ním e, na konci štvrté trún a potom je pátý otevíraní svítku. No a tu budeme pokračovat i dneska. Začínají pečete a toto je v rámci celé knihy zjevení a celého prorockého videní velice dôležité místo. Takže v minulým <clears throat> dílu sme sa zabývali tím, ako e, e, přebíra z ruky, z pravice Otce beránek Boží svitek, listinu, e, která je popsaná zvenčí i zevnitř a e, usedá na svůj trún po pravici Otce. Zabývali sme sa s tým v souvislosti s letnicemi, ktoré v tej době probíhali. E, eh, jak, kdy sme my začali s týmto výkladem, e, tak aj historicky e, v dobie, kdy Ježíš stal z mŕtvych a posadil sa po pravici, to bylo potom, jak sa sjevoval učedníkom 40 dní a dôsledkem E, toho a dôkazem a potvrzením bylo vylití Svatého Ducha na letnice pravdepodobne v roce 32. Za touto událostí, ktorá byla e, obsahem obrovské bohoslužby v nebi, kde je popisováno, jakým spôsobom celé nebe a stvořenství uctíva Božího Syna, Řekli sme, že to byla bezprecedentní slávnosť eh, v nebi, kdy jednorázově, nikdy předtím v historii ani poté se to neudálo, kdy eh, Boží syn Ježíš Kristus Nazarecký navieky zasedl na svůj trůn eh, a začíná vládnout. A mezi tím, jak začíná vládnout a týmto převzetím toho zvitku nastává technická jakoby e, pasáž, událost, kdy láme ty pečetě, aby mohl otevřít ten svitek a aby ho mohl začít číst, aby byl zjeven obsah jeho vlády, cíl jeho vlády, smysl jeho vlády. Tento svitek je popsán zvenčí i zevnitř Proto musí být zlomeno všech těch sedm pečetí, aby ho mohl rozvinout a číst, či už z jedné nebo z té druhé strany. Takhle se formulovala e, formálně, e, technicky e, listina, právní listina v době Ježíše. V případě e, Eh, že eh, byla vyhotovována právna listina, tak jako dneska musí mít své náležitosti, tak měla i v době Ježíše, byl to svitek opatřený eh, pečetemi a byl popsán zevnitř, zevnitř i zvenčí, pokud to byl právny dokument, právní svitek. Teda v zjevení vidíme, že Ježíš začíná lámat tyto pečetě jednu po druhý, Eh, tak, aby mohl eh, otevřít, otevřít svitek. A to, že začíná lámat, tak eh, ne, ne, ne, zjevení neopisuje to, že láme, že je zlomí a pak nastává něco, co je buď čtením obsahu, anebo nejakým Janovým videním ale u zlamování jednotlivých pečetí, po zlomení každé jedné pečetí Ján něco vidí a každá jedna pečeť nebo zlomení pečete znamená e, nejaké e, videnie, ktoré je popsáno v souvislosti s týmto zlomem. Takže zlomem, anebo zlomením, anebo zlamováním jednotlivých pečetí a otevíraním svitku Eh, vidíme eh, dvě duchovní eh, videní nebo skutečnosti, které logicky jsou u sebe. Jedna je čas a videní, které vidíme u zlamování pečetí a druhé pak, když ten svitek je otevřen a obsah toho svitku je možné vidět, nahlednúť do něj a číst, tak jak ta ten anděl se ptal, eh, kdo je hoden otevřít eh, ten svitek, rozlomit ty pečeti a nahlédnout do eh, toho svitku. Takže my víme, že po pečetích následujú trouby číše, alebo číše a trouby a tým se budeme zabývat eh, potom eh, dále, ale teď jsme u týto eh, zlomové události lámaní pečeti. Teda tady nastává zlom a ten zlom symbolizuje lámaní těch pečetí a lámaním těch pečetí nastává zlom mezi tým, co bylo doposud a tým, co bude v budoucnosti. Před eh, sedmi pečetěmi, když se stále držíme toho principu sedmi, který je velice silně eh, obsažen v knize Zjevení, tak jsme měli hlavní eh, nositele a sedmičky a to bylo sedm zborů. A odkaz sedmi zborům byl odkazem, který ukazoval na současnost v první řadě, kdy je řečeno Jánu, pojď, ukážu ti to, co jest. A pak, když eh, a eh, se začínají lámat pečetě, tak eh, je tam předtím řečeno a ukážu ti to, co má přijít potom. A, a po odkazech do sedmi zboru byl vyzvednut Jan do nebe a měl vidění trůnu, e, bohoslužby, kdy Ježíš usedá na trůn a pokračuje dále v tom vidění lámaní svitku. Takže e, my se držíme historicko-kontinuálního výkladu a tento výklad bude nosný pro celý komentář a výklad knihy Zjevení. Těch výkladů je hodně a bývá hodně a e, právě tady nastává zlom, protože aj v těch nesrovnalostech nebo množství výkladů a protichodnostech mnoha výkladů, které eh, se zdají eh, logicky jeden i druhý a podložený tým samým textem a jsou u toho úplně protichodné, tak právě tu nastává ten zlom, kdy například co se týče výkladu e, odkazu sedmi zborů, tak aj väčšina vykladatelů se na tom e, eh, zhodne a nerozrušuje je veľmi e, ten e, historicko-kontinuálny výklad toho, že sedm zborů e, jakoby je nasazeno, kopíruje historii, historii církve a zároveň e, je nerozrušuje ani e, to, že to pokrýva to údobí tých církví, v ktorých e, Jan pôsobil, teda že ten odkaz je aktuálny na dobu, kdy Jan dostal zjevení a je aktuálny i na celou historii křesťanství a ešte by se v něm dal vidieť i, i e, nejaký iný pohled v z pohledu e, časového zasazení. To je sedm zborů, takže můžeme to zhrnout, že to je celkem, e, je na tom celkem zhoda. Ale když tu lámaním pečetí nastává zlom, tak my se dneska budeme zabývat první pečetí a už u této pečetě nastává právě tenhle ten problém, kde je tolik výkladů a takových, které se úplně rozcházejí. Proto zdůrazňuji, že my se budeme držet toho výkladu historicko-kontinuálního a já nechci uh, uh, říkat, že já mu věřím a je to jediný správný uh, výklad, ale v každém výkladu je možné, že je mnoho zjevení a mnoho toho, co je správné a možná nikdo nemá takový výklad, který by byl úplně eh, správný v tom smyslu, že by obsahoval všechno, co může to písmo eh, eh, tomu, kto ho zkoumá, zjevit a ukázat celkový ten odkaz. Ale jsem přesvědčen, že výklad historicko-kontinuální aj sedmi pečetí a vlastne celé knihy zjevení dáva nosnou anebo e, velice obsažnou dávku toho zjevení, které tam je obsaženo. E, druhý takový masívny hodnotný výklad je ten, kdy od uh, sedmi pečetí se zasazuje všechno to, co Ján vidí, do toho posledního údobí a to či už do těch sedm let ty smlouvy, E, Antikrista s Izraelem, anebo do e, posledních dob, to může být nějaké e, od do príchodu pána nejakých, niekto, niekto zasazuje tieto události nejakých 250 posledních let. V každém takovém výkladu je něco zajímavého anebo něco, co, co nám pomáhá Eh, lépe porozumieť knize zjevení, ale zároveň, pokud, pokud e, e, přijmeme něco, co, co e, je špatné a my o tom nevíme, tak nás to samozřejmě zavádí a prohlubuje ten, ten e, zmatek a ten pocit nejistoty toho, či vůbec víme, o čem mluvíme, anebo rozumíme, oč se jedná. Proto je dobré, aby byl v tomto človek veľmi opatrný a aby eh, duchovně duchovne vnímal i ten duchovný výklad, který prostě přijímá, je logicky, líbí se mu, ale je ten jeden pohled, drží se určité kontinuity eh, toho obrazu. A proto, že historie 2000 let je velice velká a je napsáno eh, hodně, toho v knize zjevení, tak jednu z istot, proč e, e, se můžeme e, držet historicko-kontinuálního výkladu je, že to množství zjevení jakoby pokrývá, vykládá e, množství e, dlouhou dobu, 2000 let. To znamená, že je velice obtížné se mýlit v v, když mnoho písma nasazujeme na 2000 let a na mnoho událostí. To znamená, že když nám na mnoho eh, let, 2000 let sedí eh, mnoho událostí, tak tam se trochu můžeme upokojit v tom, že eh, je možné, že nejvíce jakoby vystihujeme tu E, podstatnou e, e, linku zjevení tú, tú kostru toho správneho výkladu anebo toho správneho pohledu na celú knihu zjevení. Takže proto takhle teď mluvím, protože jsme u zlomu. Tady v 6. kapitole u první pečeti se může někdo velice odklonit. Tady je velice důležité s jakým postojem e, človek e, e, knihu zjevení studuje, vníma a jakým spôsobom do, zapracováva všechny možné pohledy a na jakou tú kostru to vieši, podle toho se odvíjí pravdepodobnosť úspechu vystihnutí knihy zjevení, odkazu anebo zmatku anebo veľkého pomílení sa. Takže nastáva zlom, ten zlom nastáva s lámaním tých e, pečetí. A co se týče e, knihy Zjevení, toho, co sme probírali do posud, nastáva zlom v tom, že odkaz sedmi zborů e, se jednalo o to, co jest, e, teda o, e, jak sme řekli, aktuální dobu, Eh, mluvili sme o tom, že z historicko-kontinuálneho výkladu sa jednalo o údobí také 2000 let, ale zevnitř, z pohledu církve, eh, ne z pohledu eh, celkového světa. Teda odkaz sedmi zborům je odkaz dovnitř do církve a je tam zjevení duchovní, které se týka vztahu církve a Božího syna. E, jako e, zjeveného pána, jako pána jeho těla, pána církve, pána e, křesťanů, těch, kteří uvěřili v Ježíše Krista. U tohto zlomu 6. kapitoly, u pečetí, nastává zjevení, které se týká ne údobí církve, ale týka se vlády Ježíše Krista, protože toto, na toto ukazuje, že Eh, eh, Boží syn eh, přebírá tu, ten svítek z pravici Otce. To znamená, že deje se něco, kdy přechází vláda z ruky Otcovi z pravice do rukou Božího syna, který e, začíná vládnout svýma rukami a svýma rukami otevírá ten svitek, která teda formuje e, celou e, další historii od zasednutí e, na trůn. Teda toto se týká vlády Ježíše Krista nejenom nad církví, ale nad celým stvořenstvím, tak jak Ježí řekl, daná mi je veškerá vláda na nebi, na zemi, v podzemi. Takže v tomto zjevení se můžeme upokojit v tom, že se nedíváme eh, dovnitř církve, ale díváme se znovu na dějiny, ne zevnitř, to, co se děje v církvi počas celé historie, ale co se bude dít eh, v historii celého světa. A z Janova pohledu se díváme v tento moment do budoucnosti. To znamená, pro Jana Eh, muselo být eh, toto vidění eh, zvláštní a aj bylo a velice silné a velice hrozivé, protože povaha zážitku je duchovné zjevení. Už to samo o sobě je silné. Nemluvě o tom, že mu byly zjeveny celé budoucí dějiny až do konce. To znamená, že Jan ve velice krátkém čase videl e, celou histórii e, lidstva z duchovního pohledu. Teda muselo to být obrovsky, ale obrovsky e, silné a proto nastal tenhle ten zlom, protože se nejednalo o to, co Ján prožil a co žil, a nejednalo se o to, čemu jakoby v úvozovkách nejlépe rozuměl, to znamená životu v církvi, i když sedmi e, zborech v tých odkazích je také zjevená budoucnosť, ale jednalo se o budoucnost e, budoucnosť, zjevení budoucnosti celého světa a církve se to dotýká, ty zjevení aj v pečetích tak, jak ty události, které Jan viděl a budou se odehrávat, se budou dotýkat právě e, církvy a co se bude dít. A tady E, pro nás, protože uběhlo od tohoto zlomového okamihu 2000 let, tak my máme tu nesmírnu výhodu, lidé žijíci v této době, e, v době e, posledních dní, že se můžeme na tyto události od první pečete na většinu z nich až do konce knihy zjevení dívat jako na události z historicko-kontinuálneho výkladu ako na ty, ktoré sa už stali. Kdežto Jan sa na ne díval ako na ty, ktoré sa ešte mají stát. To znamená, že když porovnáme, co o první pečeti eh, mohl říct eh, Jan a my, tak eh, z pohledu toho, že eh, první pečeť se týka údobí přibližne od e, založení církve do nejakého konce 3. století, tak Ján dostal zjevení v roce e, e přibližně kolem roku 100, takže z první pečeti e, viděl e, časově třetinu a duchovně samozřejmě, vzhledem na ten obsah, rozuměl tomu velice dobře, tak jak my. Ale my už víme aj ten předěl historický, který by mohl ukazovat na druhou pečeť, takže máme o mnoho větší možnost eh, proskoumání, srovnání toho, jak to je. Teda je sedm pečetí a v každý ty pečetí eh, je popis, co se děje a v každé z nich jsou určitým způsobem E, podobné e, vieci, kdy e, sú nejaké opisy událostí stejné ako v další pečeti. Takže nejdřív si pročteme dnešní text. A viděl jsem, když e, Beránek e, otevřel jednu ze sedmi pečetí, a uslyšel jsem, jak jedna z těch čtyř bytostí živých řekla hromovým hlasem, pojď. A uviděl jsem, a hle, bílý kůň a ten, který na něm seděl, měl luk a byla mu dána, byl mu dán věnec a vyšel vítězící, aby vítězil. Amen. Takže toto je obsah první pečete. A to, že E, první živá bytost řekla e, pojď, tak e, ty společné věci, podobné věci, které jakoby harmonizují anebo dělají ten výklad kompaktním, na ně si poukážeme. Teda je sedm pečetí a v prvních čtyřech ty čtyři bytosti nebeské, které jsou přirovnány k lvu, k volovi, k člověku a k orlu, tak e, tyto e, říkají to pojď. V první, druhý, třetí, čtvrtý pečeti, kdy e, na scénu přicházejí koně. Teda pojď, čtyři živé bytosti a koně jsou společnými znaky prvních čtyř pečetí. V prvních čtyřech pečetích říká každá z bytostí pojď. V páté pečeti je řečeno dokdy ještě. V šesté pečeti je řečeno přišel a v sedmé pečeti už nic takový výkřik anebo žádost, rozkaz pojď nebo přijď, takový to tam není. A toto, e, co teď e, říkám, také ukazuje na nějaký e, postupný historický vývoj, protože tu časovou kontinuitu tam vidíme, že byla první, druhá, třetí, čtvrtá až sedma pečeť otevřená v čase, a deli se věci. Jedna potom, teda v čase, teda tyto věci, týchto sedm pečetí víme, že nasledujú v čase jedna za druhou, že tu nemáme ten e, přestřih, že by eh, v sedmi pečetích nebyla zachována úplná kontinuita, že by to byla nejaká pátá pečeť e, události před druhou pečetí. To by bylo Eh, eh, zjevné, kdyby to tak bylo, ale spíše je zjevné to, že to úplne harmonicky časovie ide eh, jedna věc za druhou. Teda u tohoto zlomu, kdy Ján začne vidět budoucnost, tak vidí, že je tu řečeno uh, uh, to pojď, anebo přijď a to slovo, teď vám ho neřeknu řecky přesně, jak je, ale v skriptách bude, tak to souvisí z... je to technické slovo, které se používá na uh, příkaz uh, přijď uh, anebo, anebo pojď, takový, takový strohý technický charakter uh, má to slovo a je velice často v zjevení používano a spojováno v té řečtině s příchodem Ježíše Krista. To znamená, že tak, jak Ježíš přichází tím, že zasedá na trůn, začíná vládnout a svými rukami a ve svých rukou drží eh, dějiny světa, tak jak drží sedm hvězd a drží osud církví a dějiny církví ve svých rukou, tak drží aj dějiny světa ve svých rukou a všechno to, co je v sedmi pečetích, ukazuje eh, to směrování k vyvrcholení dějin, kdy má Ježíš přijít e, po druhé, protože my mluvíme o tom, jak na zemi toto přesně řekl, že odchází, že jde převzít vládu, že jde do svý nové e, služby povolání velekněze, vládce a krále v nebesích a že se vrátí zpátky. A ty čtyřikrát teda přijď, vrať se zpátky, E, potom je dokdy ešte, je nejaký čas, kdy je e, e, prokazovaná stvořenstvím trpělivost, že pán nepřichází a potom je, že přišel a potom nastává ticho a další události, tak právě toto e, nám zjevuje, že sedm pečetí je e, vodítkem, ukazatelem e, toho, jak a, a keďže jsou to pečete a keďže je to jakoby vnitřní, e, vnější e, obal toho vnitřku, tak nám to ukazuje na ten e, vnější pohled tej historie a události, které sedm pečetí opisují, co se stanou od převzetí vlády Ježíše v nebesích až do jeho příchodu na zemi. A jeho příchod Samozřejmě, že je první a druhý, ale je to vždycky jeden příchod Mesiáše na zem. Ale přesto ho Bible úplně jasně rozlišuje a právě pravděpodobně tohleto máme napsané v první pečeti. Protože Ján vidí, že když ta první bytost řekne pojď, tak na scénu vychází bílý kůň a na něm e, jezdec, který e, vychází, aby vítězil. To znamená, že on vychází, ne přichází a to je velice důležité, protože eh, římský císař, když šel a nebylo většího vládce v té době na země kouli, nikdo neznal větší autoritu a moc, jako měl eh, římský císař. A ten, když vycházel do boje, tak vycházel na bílým eh, koni z Říma, když se připojil k legiím a šli někde E, dobíjet nový území a když zvítězil a navracel se do Říma, tak se navracel, e, e, tak se navracel znovu na bílým koni. Tenhle ten jezdec má na hlavě korunu Stefanos, teda vítěznou korunu. Nemá tu, kterou vidíme v 19. kapitole, kde je znovu jezdec na bílým koni a ten už má na hlavě diadému, to znamená, už má tu královskou korunu, ne eh, ten vavřinový věnec, ale tu korunu. Koruna znamená, že je zvrchovaným vládcem, který vládne a není zapotřebí boj. Stefanost je vyhraná bitva, je vyhraná jedna válka. A právě eh, z tohoto pohledu a z těchto eh, informácií my můžeme e, vidět historii e, církve v souvislosti s Ježíšem. Můžeme vidět historii, jak to bylo, když vycházel do bitvy římský císař a když se navracel. A můžeme vidět na tý Stefanos a na tý diadémě, když porovnáme a hledáme pomoc u toho druhého zjevení jezdce na bílým koni, že e, co podporuje ten historicko kontinuálny výklad. A to je proto, protože u tohoto výkladu e, nastává ta nejpříkřejší chyba nebo, nebo rozpor, kdy e, jsou výklady, kdy e, někdo e, vykládá toto místo, že ten jezdec na tom koni, vzhledem na ty apokalyptický, takzvané, teda velice katastrofální v tomto významu používané apokalypticky, ale my víme, že to není správné e, e, význam slova apokalypsa, že to je zjevení, že to není katastrofa, ale ty další tři pečetě, to, co se děje e, v těch stejných znacích, že vycházejí jezdci na koních, tak e, e, to navádí, že by to nemusel byť Boží syn Ježíš. A to, že má e, lúk a nemá šípy, takže je to nejaký e, divný mírotvorce. A týmto se ukazuje, že začínají dějiny těch rozpoutaných zlých duchovných síl oproti církvi a že vychází na tom e, bílým koni ďábel. To je jeden z výkladů. Ten druhý výklad historicko-kontinuálny je, že se jedná o e, Božího syna. Tak si představte, že jedno písmo v zjevení Jána dokáže být postaveno takhle proti sobě, že to není podobný <laughs> výklad, ale úplně protichodný. Teda bylo by dobré, aby nám pán dal tu milost, aby jsme se upokojili e, v jedném a e, výkladu takovým, který by skutečně byl pravdivý, protože si myslím, že e, mílit sa v tom, e, jestli jde na koní pán anebo, anebo ďábel, to je e, boží syn anebo satan, to je, to je dost e, velká chyba, když to e, řeknu e, v úvozovkách dost velká chyba. Větší ani nemůže být. Teda e, Držme sa, držme sa eh, historicko-kontinuálneho výkladu a držme sa proste písma, pretože to je jeden z princípov, že sa držíme písma a že e, eh, nevykládame e, eh, e, písmo samo o sobie, ale že hledáme podporu v iných místech. Takže když to porovnávame s tým zjevením, e, teda ja sa e, prikláním k tomu, že na koni ide pán, a to proto, protože když e, uděláme, e, e, když se podíváme na ten argumenty pro ďábla, že to je prostě e, místo Krista vycházející mírotvorce, který je falešný v tom, že je tam logický nesmysl, že jde s lukem a tulcem, v které nemá šípy, a protože nemá šípy, je falešný mírotvorce, tak tohleto, eh, tohleto je, eh, je postaveno na takový ty logice o tom, že eh, co jsme teď řekli, že logicky, logicky by to mohlo sedět, ale nikde jinde, nikde jinde to nemá v písmu oporu. A když se podíváme do toho 19. kapitoly, kde je evidentnejší a jasnejší z toho popisu, že je to Boží syn, tak e, s týmto výkladem e, ťažko tam hľadáme e, oporu a, anebo argument, že tam má meč, e, meč jeho úst a že ten je ozbrojený, proto je to, proto je to Boží syn, tak e, väčší súvislosť a opora v písmu je, že je to e, kúň víteze, skutečného víteze, že nemusíme spekulovat, že to je falešný vítěz. Když je tam napísané, že to vítěz, by vítězil, tak my víme, že Ježíš je vítěz, my víme, že Satan je poražen, že není vítěz a my víme, že Ježíš je vítěz vítězů. Teda e, a tyto, tyto e, Věci, které říkám, jsou fakta, jsou podpořené písmem, všude jinde možně, které jakoby toto e, podporujú. Kdežto, kdyby sme chceli váhať, tak musíme hľadať v písmu, ne že, ne, že v iných zdrojích, protože ty nejsou tak důvěryhodné, ako argumenty, ktoré sú e, podporované písmem. A ty sú, že Ježíš je vítěz. A my víme, že Ježíš skutečně na zem přišel dvakrát. My víme, a všechno je to písmem podepřeno, že přišel dvakrát, že poprvé přišel eh, v pokoji, že nepřišel tak, jak ho očekávali eh, učedníci, jak jeho vidět v 19. kapitole, nepřišel s královskou korunou, nepřišel soudit, nepřišel s mečem v ruce, ale přišel eh, sice bojovat, na co ukazuje ten luk, eh, který měl, eh, ale nepřišel bojovat eh, v tom, aby porazil nepřítele spôsobem soudu, ale aby ho porazil, odzbrojil zvláštním způsobem. Proto nemá šípy, nepřišel zabíjet, nepřišel vykonat konečný soud, ale přišel zvítězit tým zvláštním způsobem vlastní smrti na kříži a dostal eh, korunu vítěze, o které mluví, že ji dostanou aj ty, ktorí vítězí, tu Stefanos, tak takovou to dostal, protože zvítězil e, v, ve válce, kdy porazil satana, ale to ještě neznamená, že když se toto na zemi stalo, že zavládl, my víme, že řekl, že je dokonané, odešel do nebe, až pak byl korunován a až v historii budoucí, dokonce naši, z našeho pohledu, ještě jenom přijde jako král s mečem v ruce a s královskou korunou. Takže to z 19. kapitoly, to zjevení se E, neodehrálo, to se ještě nestalo, ale toto se skutečně tak, jak je to popisováno a jak to ukazuje, pokud to ukazuje na Božího Syna Ježíše, tak se to skutečně stalo. Ježíš skutečně e, přišel z moci, která nepochází ze zbraní, která nepochází z lidské e, síly, na co může poukazovat to, že e, měl luk Eh, a tá, eh, Luke a boj s Lukem ukazuje na, už i v té době na sofistikovanější způsob eh, boje, nebo na takový lehčí, kdy s Lukem lučišníci to byli ty, ktorí na dálku, ktorí na dálku e, e, bojovali, e, vystrelovali vy, vy, šípy, to znamená, nepřicházeli do osobného kontaktu s tým nepřítelem. A toto všechno může ukazovat na tu povahu boje Ježíše, kdy víte, že uzdravil eh, nemocného na velkou vzdálenost, že tam ani nebyl, že vyslal slovo. A o ďáblovi je řečeno, že vysílá eh, slova zlé jako šípy a Ježíš vysílá svoje slovo které se nenavrací prázdné, ale vykonává to, na co je poslané. A tak to můžou být taky e, šípy, protože e, je to Boží slovo, moje slova jsou duch a život a Boha nikdo nikdy neviděl. Takže e, toto může ukazovat na údobí prvních tří staletí, kdy církev zvítězila kdy byl korunován vítězstvím eh, Ježíš, eh, kdy vyhrál pozemskou bitvu, kdy křesťané měli účast, byla založena církev a eh, bylo nastoleno pokračování díla Ježíše Krista, kdy přišel svatý duch a jak jsme říkali v prvním dílu, teda křesťané začali a měli začít dále pokračovat ako kráľovskí kneží na zemi v službě, kterou Ježíš započal, kterou je naučil, jak to mají dělat, aby v tom pokračovali. To znamená, že e, toto se také skutečně událo a církev měla výjít do dějin lidstva a aj vyšla na čele s Petrem, Pavlem, Filipem, Ondřejem Tomášem a všemi dalšími apoštoli a všemi dalšími učedníci, vyšli jako jezdci na bílém koni do bitvy dějin křesťanství. Tady začíná křesťanství e, v církvi. Církev vychází a má tento svět podobně jako Ježíš dobít pro něho, pro pána, pro pána, pánu, krále, králu, ale bez prolití krve, bez boje, přesně tým samým vítězstvím a způsobem, jakým to udělal Ježíš. Toto je počátek e, historie e, křesťanství od odchodu Ježíše do nebe, od založení církve, vylití Svatého Ducha. A toto údobí trvalo asi 300 let, kdy církev ještě eh, nebyla pronásledována, kdy Eh, a eh, znovu říkáme z eh, celosvietového a celohistorického hlediska. Samozřejmě, že my víme, jaké bylo pronásledování v římské říši církve a to bylo v druhém století silné, anebo aj v těch prvních stoletích. Ale v prvních třích stoletích církev se zabývala rozšířením poselství Evangelia mírovým, klidným, pokojným způsobem po celým e, A e, nejednalo sa ešte o, o, o žiadny e, síly, ktoré bojovali e, z církvy na světové úrovni tak, že by, e, e, e, že by samotná církev e, nesla takovéto síly a takové síly, e, ktoré sa ukazujú v ďalším e, zjevení, v ďalších pečetích a v ďalších tých jezdcích, tak takovéto síly v prvních tří stoletích e, cez církev do dejín světa a křesťanství nepůsobili. Církev asi do konce třetího století skutečně dělala všechno proto, aby tak, jak jí to naučil Ježíš, aby ako vítěz ze Stefanos, z korunou vítěze, eh, šířila evangelium pokoje, šířila vítěznou správu a nastolila eh, vítězství a Boží království tak, jako je v nebi, tak ho chtěla nastolit na zemi. Jenže končí přibližně třetí století a na scénu dějin světa nevychází jenom e, církev, ale na scénu dejín sveta vychádzajú další síly, ktoré sú tak veľké, že reprezentujú druhou pečeť a další pečete a toto formuje dejiny sveta, dejiny duchovního, církevního a celkového sveta. v rukou Ježíše Krista duchovne, a v rukou vládce pána pánu krále králu, obsažené v tom svitku a v tých pečetích, ktorý Ježiš láme. Takže máme zlomenou první pečeť, máme z historicko-kontinuálneho e, pohledu za sebou e, první tři staletí, kdy e, byla e, historie o tom, že církev začala na této zemi fungovať, se po celém světě s tou nejupřímnější, nejčištější snahou, tak, jak ji to naučil a odevzdal Ježíš, tak ustanovit církev na zemi. První pečeť, první tři století a příště zlomíme pečeť číslo 2. Ja vám ďakujem za pozornosť.